มาเนเตติอาทิกัลยานังวัจเจกัลยาณังปริโยตานกัลยานังสาตังกัปยัญจนังเกวรปริปุณังปริสุวังพรหมจริยัง มหังพระพวันตังอภิปุจยามิธรรมหังพระพวันตังติระกานมังอันดมยังธรรมาปิทุติงปรมัตเตโยโสภะวะโตภะคะวะตาธัมโม สันติติโกอัตตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญญาตังเวทิสัมโพวิญโยหิสัมมาอังสัมมังอภิโกชยามิสัมมาอังสัมมังเทวกานัมมัง สันตมยงสังฆาทิตติงกโรมัสเสสันโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุถุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจารภาริปุริสายุคามิหานสะปุริสะปุพลา เอตภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขินายโยอัญอลนกาลิโยวัโนตรังปุญญาเกตังโลภัสสัง สัมมาังคังคังอภิปุจยามิธรรมังคังคังติลสานโมทันตมยังบรตนติยาปันนมคาติยาเทวสังเวชปริเกตันนปาตันจปันนามาเสง

ธรรมโมปฏิบมวิยตันตตามตุนโนยอมรับคำปาธรรมะกเพระพินนโกโลกุตโลโยจักขันตปิปโน วันทามิกรรมังอาหมะกะเลนะตัง สังโฆสุเกตาปยาติเกตาตันยิโตโยคกตาตันโตสุปตานุโกตะโกโยละปะอิโนอริโยสุเมตุโตวันตามิสังฆังอาหมาจเรนตังอิเจ จะปัญญาจะปะภาวะโวสาวเกสุอนุตาสัมมิบาหุราปวัตติรูปังอมิ เกณฑ์เจ้าวาลาศาสนาที่ยืนยงเมื่อนหนึ่งพระสามคุณโตวิโตพระจนบงแดนใดพระธรร ดานันทุกุล เทจันตริเควิมานเนอิเปรัตเทจคาเมตรวนาคาเนเทหวัตุมิเกตเต จายันตุเิวาชลาธรวิสเมยาคขันทพนาอาคาติทันตาอาสันติเกยังมุนิวรวจนั าทะโวเมตุนานตุธรรมาตวนกาโลอายามพาทันตาธรรมาตวนกาโรอายามพาทานตา ตันทัศนายาสัมพุทธังภิกขุสังขันจะนิมมลังทัสธาสังคเนยาสุโลกธาตุสุเทเอวตาอเน ปเมยาวาโมธมานาสมาอาคตาตาสังปิยังมนาปัญจาจิตตาโสทักขิยาอาวหังยังโสเท สัมพุทโธอาสยันโตติเมเอสุตังเทวกายับหาสัทธัง ตังสุตันตังภะนา วัตโตสเมงมหาวันเนมหตาตุสังเกนัสตเตียงปัญจมาตเยเพกุตเตเยตาเปเหวะอัลหันเตเยตาสยิจโล กเวท Sal มันโต นานจติสังลาจาวิลนโหตาปัสสตติทุมภา กมิติงวนังัฏาโกนาปตานาคาเวตาลาตาตาจักาคัมปลัตอาโคปายาคาตายาติปิยาโมนาตตลาตาจา วายตาติโนทเสเส งพุทธวาโพ อิจันตัวอาสวัพยันอิทิธรรมังอนุปัตตัวอิทิมนตังนมามิหังติลินโนยโยวัตถุกรมหา ตินางโลกานมวนตมวติโสัวมีอติกันตัวตินางโอคังนมามีหังปิโยเทวมนุษสานางปิโยพระมา โมตัมวมปิโยนาคาสุปันนานังปิเอมตริยังนัมมามิอังโสโสภาวิรตาจิตตัวโยโสปมาโสสัเพวะกิโสกาปาเตปมวลเอ็นตัวโสปวันนังนัมมามิอังปา ปจิตาเยนะสัตธรรมาปะขมาเตนตาจินาปเยสัตเตปหาเสนตัวพยาสันตังนมามิหังคาคามิตัวเยนะสัตธรรมมัวขมาปิตัวสัตเทวกังขันจมานสิวังรัมมังขมยาตัมมังนมามิหังวาวานาย สมิโยตันหาวาจังพาสติอุตตมังวานนิพพานนันทายวายมันตังนมามิหัง สัตสัตตานังอาสาสังเทปิโยชิโนอันนตคุณสัมปันโน อันตคามิระมามิอังรังระโทนิพานสัมปันเตระตัวโสสัตกมัวจะเนรัมมาเตเตทสัตเตโยรนาจาพังนมามิอง ยเตปาปเกธรรมเมหังสาเปปิปรัมยันนังหังสมานงมหาวีรงอันตปาปะนมามีหังสังสังกตาสังกเตธรรมเมสัมมาเทเสสิปานินางสังสารังสังวิกาเตติสสัมพุทธังนมามีหังมามาตาวปาสิโตสั นเตมนันปัดเตปมัดติโนมานิโตเตวสังเตอิมานมานังนมามีหังสามสันจะยังมารมิงสัมมาสันติตะวาสุกมัตตโนจลานางจะยังตัดตะวาสันตคามินมามีหังพุทธพุทธชิตวาจตุสัจจานิพุทธชาเปติมหาชนะ พุทธาเป็นตังสิวังมักขังพุทธเศษทังนมามีหังตัวตัวติราเกจะตัวเศษจะตัวติโมเหจะปานินางตัวตาสว่างมหาวีรังตัวตะเกียละสังนมามีหังวิวิวิเกวะอสัตธรรมาวิจิตตวาธรรมเทศนาวิเวเกติตติโต ยโยวิธิตังตธรนมามิหังจาจาติธรรมมัวจราธรรมมัวจาติอันตัวปปาสิโนชาติเศษเทนะพุทเทนะชาติโมกขนมมามิหังจาจยเตปุญญาสัมปาเลจเยหิสุขสัมปะหังจะชันตังปาปะกรรมานิจะชาเป็นตังนมมามิหังระระ มิตาเยนนิพพานังรักขิตังโลกสัมปทางระจาโทสาธิเกตระเสระหิตังตังนมามิหังนานามิโตเยวะพรามเมหินรเทเวหิสัพานทันตัวสีหนาทังโยนทันตังตังนมามิหังสังสังคาเรติวิเตโรเกสัญจานา ติอนิจจตัวสัมมานิพานสัมปัตตัวปัมปัสันตินมามิหังปัมปัมคเตโทธิสัมปาเลปัสสัตหโสสเทวเกปัญญาญาณัสมุหัวติปัสสันนตังตังนมามิหังโนโนเทติมิระยังปันตังโนจะปาปังอาการยิโนสมุอัติปัน ญายาโนนะตัมมะนนมามีหังสุสุนตโรวรรูเปนสุตตโรธรรมภาสเนสุตุทัสสังติสาเปติสุขตันตังนมามีหังกะคัจจันตัวรัวจิยังธรรมคัจจันตัวอมตังปะตังคตัวสัวสัตตมัวเจตังคตัญญาณังนมามีหังตัวตัว ตเนตัววรธรรมเนนตัวสัทธาเนสิเววเรตัวสังอากาสิฉันตูนะตัวรจิตตังนมามีหังโลโลเทจหาติสัมพุทตัวลวนเกษตรคุณาตัวลวลเพสัตเตจหาเพติวลประสันตังนมามีหังกากันตัวโยสัพปสัตตานังกัตตว วาทุกังขยังยิโนตะเทนตัวมัตุรังธรรมังกถาสันหังนมามิหังวิวินยังโยปกาเสนติวิธรรมเศตวาตโยปเววิเสสัญญาณสัมปันโนวิปาสันนังนมามิหังทูทูเสสัตเตปกาเสน ตัวทูรตะฐานังปกาเสติลิพาน มาขมาถูสหานนมามิหังอาอันตามชาติ จลาทีนังอากาศิปตุสโมอเนกุสา เตนะอัสสาเสนตังนมามิหังนุนุเตติราชติตานินุคาเตติปรังชนะนุนะอัตถังมนุษสานังนุสาสันตังนมามิหังตาตโนติกุสลังธรรมังตโนติธรรมเทสนังตันหายาวลันันตานังตันหาคาตังนมามิโรโร เสนเตเนวะโกเตติโรเสนเนวะนกุจติโรทานังสาคา ทีนังวลทสันตังนมามิหังปูปุนันตังอัตตโนปาปังปุเรนตังทัสสปารมีปุญญาวันตัสสราชัสปุตตะภูตังนมามิหังริริปุราทิภูตาวริปิยาปฏิหันยติริตังตัมมังนกาเลทาริยวังสังนมามิหังสาสมา ปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโรจิโนสยามปูญาณสัมปันโนสนหวาจังนมามิหังมาเมาโตตัวสัพพิตานิธมิตวาปิสเทวปังธัมโนอภ ตังเขมาทันตินตริยังนามามีหังมากเมาสาเอ็นสัมพุทโธมหันตังยาณมากมิไม่ตังนรเทเวหิมโนสุดทังนามามีหังสาสาลังเทติตสัตตานังสาเมติธรรมตังปะทางสารถิวิยสาเรติสารธรรมังนามามีหังราร รรมตาริยสัตธรรมนำมาเปติสนสาวกังรัมเมฐานเนวสาเป็น รณะอันตังนำมามิหังติปิโยวรณิทานเนติเรฐานเนสสาวกัวติรังฐานังปปาเสปิติตาคัมมังนำมามิหังสัตสัตธรรมังเทสยิตวานสันตังนิพพ านปาปกังสมาหิตังสสาวกังสันตจิตตังนมามิหังถาฐานังนิพพานสังขาตังฐานเนนาทิกตัวมุนิทานเนสัพกสิเวรังเมธาเป็นตังนมามิหังเตเตนตัวโยสัพตนิพพานเทวมนุสปานินางเทตังธรรมวรังทานัง เทวเศษฐังนมามีหังวะวันตราพังวันตะตัวสังวันตะัวหังอนาสวังวันทิตังเทวปรมเมหิวรังพุทธังนมามีหังมามหตาวิระเยนาปิมหันตังปารมิงอากามนุสเทวปรมเมหิมหิตังตังนมามีหังโยตุนาธรรมังปกาส สิตนลุตนัสายปาปะนุนาทุกขาทิปันนานานุภาปิตังนมามิอังคาสาวกานานุขาเสติสารตัมเมจปานินาสารตัมมะมนุสานสาสิตังตังนมามิอัง ตัววรสัตธรรมินันทาเปติมหามุนินันทาภูเตหิเตเวหินันทมิยังธมามิหังพุทพุทธิตาริยสัจจานิพุทธาเปติสเทวะพุทธญาเนหิสัมปันนังพุทธังสัมมานัมมามิหังทัวทัววิตาทัวมหาวิโรทัววันตัวมรมาตโนทัววิ ตวาปานินังปาปังัวจเกลสังนมามีหางมาปยมาปนสัตตานังพยังหาเอตินายะพภเวสัพเทอติกันตัวปยะสันตังนมามีหางมาคติตัวเยนสัตตมมัวคตัญญาเนนปานินังปันหานิยังวรธรรมังคันหาเป็นตังนมามีหั ังวาวาปิตัวังอัมมังวานโมขายภิกขุนังวาสิตังปวเรธรรมนิวานาหานังนมามิหังติตินโนโยสัพปาปาปีหิตินโนสัพปาปฏิทิตัวติเรนิปานสังขาเตติกายานังนมามิหัง

चन्द्रि भगव्या

مقامي بين شيئين بمعروفي بين البيت مقاما بين شيئين منورا مع السماء شيئين كفات تفصل شيئين كتبت المسرور كنا كل يوم

เด็กชายและหญิงสาวสองคนที่เดินทางไปเด็กชายสัมมาสุลักษณ์เด็กหญิงนักรบเด็กหญิงสาวฉันทิมากราบีศรีสันนิษฐานสุริโยชิตาภูมิโยชิตาภูมิโยชิตาภูมิโย

I'm Amar, Amar, Amar, Amar, Amar,

Thank you.

فيك قال العم في الدين

Thank you.